Biarritz, Bayona, mm. Toni Bane Loitzune. Izanak zirezte horat? Bai. Eh, zertarako? Ba, ondartzan egoteko taula, ondartzan. Zuen lagun behiak bat dituzu ebera eta hien etxen egon zirezte? Bai. Nun, badakizu ez zoin egitan? Mauger edola. muger, bai. Azparne. Baiona. Azparne. Bayona. Espeletan. Barre soro. Desberdina da hemen bizitzea? Oitura desberdinak daude. Bueno, ba, lagunen artean adibidez neskak beti muxuk ematituzte. Despeditzeak, osea, juteakon bakoitza bere txea jumar deunen beti bi muxu ematitu. Osea, ber, ematituzte beraiek eta guk ez. Zuek zer, kaixo, agur? Agur eta bai. <laughs> eta hemen musuak zuek ez? Ez. Bueno, guain beraiekin bai, juteakon etxea bai, baina ah, bai? bestela ez. Eta goizetan berdin, iragatzartzen? Bai, ikastola etortzeianen beti. Tare bai beraiek goiz goiz esnatzei eta gu ez. <laughs> Zer da goiz zuentzat? Seiterdiko. Eta zer gatik esnatzen dira hain goiz? Urruti gobizi jolako. hartu hau dute eta... Hori zaila da zuentzat? Bai. Oso. <laughs> eta berantu egi joaiten zarete oherat edo? Amar terdik edo eta beraiek behatzitan edo. Behatzik, behatzit erditan edo. Bai. Berdin jaten da hemen? Men Menge jo. Abai? Zer dian duzu, eh? Entxalada eta makarroiak piknika jandeu ze hemen bazkaltzen dugu bokadillokin taula. Gehiago jaten da hemen, goizetan zer jaten duzu hemen? Esne baso bat eta gero kruasanak eta blako gauzak. Guk esnea, ze, eh, zerealakin eta bizkotxoa. Egun asko jartzute. Abai? Ah, bai. Betegarria da jartzuten jana o bestela asko jartzute Etxeak berdin berdinak dira? Ez asko zandigok. Etxeak edifiziok eta eraikuntzak da beraiek banakako etxek. Banakako etxek ez dit kasi-kasi inorrezta bizi eh, banakako etxetan. Hmm. Bai, pixu handik. Zuen eh, ikastetxera joeteko, ikastorara joeteko, zoma denbora emaiten duzu ezuek? Amar, amar, minutu. Amar minutu, Oinez? Bai. bai. Ez autobuses? Ez autobuses. Eta euria delarik? Aterkiak. <laughs> ez zain goiz? Zortzitan zortzi lortan gutxi. Oi! Noiz hasten zirezte? Bo behatzik bost gutxi, amar gutxi. Eh, hemen bezala? Bai. Ze ordu arte? A, ah, ordu bata. Artxalden eskola berriro, e, eh, iru, ah, laur den gutxi hola, lauterdik. Zortzitan sartze eta ordu bitan ateratzea eta gero atxalden ez dauka eskola, kastola ez dute ikastorarik eh, ostiralea atxaldez. Nahi zenukete hori? Bai, nahi nuke, bai. bai. Guazta ezkenean berdin da. Guazta ezkenean ezkenean Eta zuek aste ezkenetan? Eh, Zue ikastola. Kastola. Ah, egun osoan? Baina hemen badute xantza, ez dute hemen. Aktibitateak eta badituzue hor eh, ostiralea ratxaldetan edo? Ostiraletan ez, nik baina beste egunetan bai. Ni eske hemen da kasi kasi hemengo ume gehienak e, gero etxen gelitzei ala. eta gu, gu inoiz ez gea etxen gelitzen, osea, ez dia lagunak ingutsi ateratzen ateratzea, gu gehi ateratzen gea. Eta zer egiten duzu lagunekin? Da, jolastu edo goixoki erosi eta... Zuzorkeriak egin? Bai. Badaki joan den urtean aipatu zutela, uh, komunetan zuak ez duzula paperik? Ez. Ez dut eman geroztik? Eh, Eskolan komunetan ez daude paperak. Ah, hemen argituak zirezte. E ez zinakiten hori, eh? Ez. No, eh? <laughs> Komun Komunez dugu erabiltzen eskolan. ez dugu erabiltzen. Eh, nahi dute larik egin, nola ite dute? Bote Atxikitzen dute, etxe arte. Gela batzutan badaude, baina bestela zuk klinesakin edo... E, hori erten dute, baina papera nahi balima dute, galde egiten dute, handere nioa, eh? Eta, eta zergatik ez duzue, badakizue? Ba, ba, eh, jendea gaiztak erikiteitu lako paperakin, komun zulotik sartu eta hola. Komunak zikin zikin daude. Zikin zikinak daude. Batzutan bada hemen ere. Batzutan. Zuek egiten duzia? Hori guk ez me. Gu bada lababoan hartzen dute eh, eh, gauzak eta hola, ura zenetan bada. Hartzen dute papera, buztitzen dute eta murgura botatzen dute. Eta kolatzen da murgutan. Bitsi ezagutzen duzu ongi izuk. Eh? Euskal, Euskal tradizio bat da. <laughs> Ah, eta gero, emeki emeki ez duze paperik ukanen komunetan. Toro bezala, eskual tradizio bat. <laughs> eta haste buru zer egiten duzu haste buru untan zuek? Eh, goizen, larun bat goizen, partido haukat. Zerena zuke? Fugol. Bada neska talde bat? Bai. Badira iniz neska? Eh, futbolean ari direnak? Bai zuk egiten duzu futbola ez? Bai. Hemen badira, esparnen eh, neska talde bat bada? Eh, ez, uh, badira bakrik iru neskak baditugu uh, gure kategorian, me, gure mailan. Me. Handiagoak bada talde bat, baren gure adinan ez da. Ez da, aski. Ez da aski neskarik hemen talde bat usatzeko? Guren bastante badaude. Eta mutilak ere? Bai, mutilak gehiago. Eta gero, zuak zer duzu aste buruan? e, eskiatzea nejo. Pausatu. Ah, ba. E, behar da batzutan, eh? Skira Kusiko. Pilotan joztatu. Ah, zua izira pilotan zu? Bai. Kanban. Eta badira neska hainitz pilotan? Bakrik bigira. Ah. Eskuska ari zira? Ez, palan. Asi dira, eh, neska kere eskuska, eh, eh? Nahi zinuke? Bai. Zuk zer eginen duzu, haste buruan? Nik tantza. Ah. Zoin dantza mota egiten duzu? Uh, modernoa egiten dut. Gamon? Ez, bai honan. Egiten duzu ikusgarriak eta? Bai. Bada aspaldi egiten duzula? Uh, eh, lau urte. Eta nahi zinuke hortan eh, segituzok dantzan? Uh, bai. bai. Profesionala izan? Uh, ba. Zuek, zer egiten duzu asteburuan? buruan? Lagunekin gehatu. Lagunekin? Bai. Zer, parkean edo hola? Bai. Denbora pasa, ez da luze denbora hola? Ez. Ez? zer egiten duzue, kalakan? Itzein, bai. Mutileta, zeta hola? Ez. Ez? Zertaz? Ez dakit. Hala, tolosakoak deia egina duzue, eh, uh, ziste eh, Gauk joa iten manitz baitzirezte? Bai. bai. Nik ez nahi joan. Denbora gehion pasatu nahi duen. Larun bat eta Be, <laughs> eh, gero, eh, hauek dira etorriko, salvadorikoak dira etorriko dira sarat? Ja. Bai, baina eskiltza beti, ja. Zeitun pasako aire bai. Hmm? Ta, zeitun pasako aire bai. Ha, ah, bai, Bai. Beren egon nola pasatu zuten, bertxutan eman zuten, egoitzelaia eta ainoa sarasuarekin, ainoak gitarra jotzen durarik hemen. ikasi ditugu aiekin, izberriak ikasi ezagutzeko taldeak nasi. Ta joko asko dugu anitz irabazi, hitz berriak ikasi eta irakatsi. Hitz berriak ikasi eta irakatsi.